Estás sintonizando. Estás un sábado tras sábado 1984. En el fa un bon ciberespàs que va anar des a una de Sintoniza, que s'han conectas Tu la música de esta Un programa de Hardcore Magazine, todos los cosas 1984. refugiats i refugiades s'ofeguen a les portes d'Euràsia des de 1984, seguint desafiant el doble pensament que impera en aquesta segura llar europea. escoltes 1984, el teu programa favorit de ràdio. Molt bé, i avui tenim un dia fantàstic perquè en Nur i jo, en Bernat, tornava a ser una altra vegada aquí al programa 1984, com molt bé us ha dit en Nur, i avui anirem carregadats de musiqueta, de bona música, i també tindrem... Qui tindrem, Nur? Vendran en Toni i en Sustans, que mos presentaran. La sobrassada de peix. La sobrassada de peix. Ens presentaran el programa aquest de la sobrassada de peix, que ja a poc a poquet vos anirem desglossant. I si vos sembla, podem continuar amb una cançó de la Gran Orquestra Republicana amb una lletra d'en Eduardo Galeano que aquesta setmana ens ha deixat. Mm -hmm. Los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos los nadies. Los nadies. son aunque sean que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones y que no hacen arte, sino artesanía los nadies. Los nadies. Que cuestan menos que la bala que los mata humanos, sino recursos humanos que no tienen cara, sino brazos que no tienen nombre, que no tienen nombre, que tienen un número los nadies. Los nadies. Los nadies. nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que caiga del cielo la buena suerte suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. yo bendita que del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen, o aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el día cambiando de escoba. Bueno, pues aquí recordamos a, Galea, a Galeano que nos ha dejado con la Gran Orquesta Republicana y bueno, estáis escuchando 1984, una semana más aquí poniendo a toda la gente a tono y como toca. Eh, vamos a empezar así con un poco de caña ya que en toda parte del mundo siempre últimamente cualquier gobierno nos están oprimiendo demasiado y parece que estamos volviendo otra vez al feudalismo de la Edad Media. Como no poner una canción de Yellow Biafra and the Guantánamo School of Medicine con la canción New Feelings. sí, Ciber pertanyo que vaig anar de a de la mitonissa que s'han de connectar amb la música d'aquesta terra. Les lloses pesen a les esquenes, les passes de peus descalços, la suor, les presses, ambient carregat Revelarse però comprar. La dignitat està d'oferta. Una cara, un carnet d'identitat. Un led que brilla homogeni dins la gran llum de la màquina infinita. Un pobl d'aigua, per favor, que m'acalento i me desfaig com les vostres promeses. Música Doncs eh, amb aquesta cançó que es diu Violència, que com està bastant repetit, així és que és per tu la violència, és una, com una invitació a la reflexió. I el grup és el Purkinje amb el seu disc La Malaltia i és que amb aquest tema presentem aquest tros de cartell del sobressada de peix. Sí. Benvingudes, benvinguts a, eh, aquí per presentar a Toni Sustans a, a aquest sobressada de peix d'aquest any, que és la segona edició. Veritat? Hola, bona tarda un, un, una salutació a tota la gent de 1984 eh, uh mhm. -huh. tant a l'altre com a la gent se mos escolta dic dicho la tercera edició. La tercera, la tercera. I ho he dit jo, però no sé si estava mal encaminado, sí. però bueno. Va, va. I de, que, i de res, eh, bé, aquest, eh, m'ha agradat molt realment aquest, eh, aquest cartell. Sí, molt eh, guapo. Abans, eh, l'any passat, el Manco recordava que era un pop amb una, sí. amb una sobrassada sí. i aquesta vegada és un, que és un, un burro, no?, d'aquests que li diuen, com li diuen a aquest peix? Mm, peix sí. volador, sí. Sí, un peix volador, un peix volador, volador. aquesta simbiosi entre peix volador i sobrassada. Sí, Sempre sí. hi ha una inspiració impossible en, els, en el que és l'estètica un poc de de lo que sol ser l'estètica general d'aquestes edicions de sobrassada de peix. Molt bé, Rame, que convida, convida evidentment a assistir-hi i convida també a més a, a reflexionar sobre tot el que eh, anireu fent durant tots aquests dies. Quants dies són el sobrassada de peix d'enguany? Sí mateix, n'hi ha una partida, eh, són, se pot dir, tres xats de setmanes. Mm. Eh, si voleu Dani? presenta sí, sí, pot pro, programa. Són set, set, em sembla que són set dies d'activitats, set mm. dies complets d'activitats. Bé, començau de... a explicar com està... Bé, eh, com està... Eh, distribuït. Distribuït oh. el cartell, exactament. Sí i de, eh, mireu bé eh, la eh, jornada d'aquesta, de sobrassada de peix i de començarien els dijous eh, dia 23 d'abril o sigui, la setmana que ve ja en inauguració de, de, de les jornades i eh, s'inauguració d'una exposició cada any eh, hi ha una exposició d'art quan abans fèiem sota un punt ja també sempre fèiem una, una exposició mm. i seguim un poquet eh, aquest format bé, eh, l'entitulada sobrassada de Joan Quillo amb doncs aquestes, <laughs> aquestes mescles que feien d'embotit de, Eh, per excel·lència mallorquí i, i peix també mallorquí. Exactament, sí, tu <laughs> I bé, en, eh, guany es posaran eh, Amarillo Indio, en Jesús Ballester, en Núria Sánchez, en, de, en David Campaner, en Guillem Portell, en Natàlia Farinyes, en Tia Mas, en José Trolla, en Catalina Llànoves, en Harmut Bostman, en Xisco Fuster i Nalis Oplakova, en Joan Francesc Oliver Rigo, en Damià Arnau i un, mis un misteriós personatge que s'anomena el de Quiliu. I després eh, una espècie de performance amenitzada amb el, amb el conegut Doctor Enfermo, wow. presentant eh, Serum. I bé, i en aquesta inauguració, com sol ser, hi haurà una mica de picadeta i veure per, per fer-nos a més amena i, i no tindre la boca tan seca i que eh, exactament a l'exposició que hi trobem a l'exposició? Són quadres, són eh, escultures o hi ha una miqueta de tot? O sí. Bé, la, la selecció que, que fa un poc la, la, la comissió, podríem dir, de, de, de la de, de lo que, és, de lo que és, eh, són les jornades de sala de peix intenta fer un... Bueno, intenta tenir un criteri un criteri una mica general eh, en l'art de, de, potser de, de, de, de, de, obres i, i d'obres, quadres, escultures i un poc de tot de coses que igual no tenen cabuda o, o no s'exposen en altres llocs, no? Potser amb una tònica general podríem dir així més transgressora, no? Mm. Amb la... Amb fora dels circuits aquests eh, bastant habituals mercantilistes de, de, del tema de l'art, no? Eh, amb sales que igual no tenen cabuda, no? Sí, bé, eh, nosaltres quan preparem tot el tema, bé, hi ha una comissió que, que s'encarrega es, es, específicament, però eh, ja deixant clar que la línia ha de ser de peix, eh, que diguem, no... <laughs> No hi pot participar segon qui, eh? Sant Pau l'ha expressat ell, que sigui una línia que se surti de, del mercat convencional de l'art mm -hmm. i mhm. que també tingui un una hòstia sa cara, xerrant clar. Vamos, que si, se, que si vas per les tendes a buscar sobre la sala de peix no la trobaràs i que si la vols te l'hauràs de fer tu. Uh, això mateix. <laughs> Perfecte. Uh, què vos sembla si fem un parèntesis i per la gent que no ha sentit mai a xerrar de la sobrassada de peix i que ens escolta per primera vegada, de què va aquest rollo? Perquè heu mencionat Octubre Punk, va ser un cicle que va tenir lloc a Manacor, a Mallorca, mm. i la sobrassada de peix també és un altre cicle que té el seu mm. quartier general a Manacor, encara que tocau altres municipis del llevant mallorquí, no? Sí. Mm -hmm. eh, aquest concepte com, com va néixer? Sí, i de va néixer, bé, m'ha pres cert que era l'any 2009, que vam organitzar eh, el primer octubre punk, que eren unes jornades allà on també hi havia una exposició, eh, generalment també una, una, una conferència, eh, un concert, eh, i hi va també bé, moltes pel·lícules relacionades, eh, que ja ho van titular així, Octubre Punk, relacionades en, en el que entenem com a punk, però també pel·lícules que potser no tenen res a veure amb el punk, però per la seva essència anticomercial i provocativa, nosaltres consideràvem que eren punk eh, perquè tenim un concepte molt obert en aquest sentit Sí, com diu, com diu Antoni bé, eh, com fa ja 3 anys això eh, vam, es va decidir de canviar un poc el, el nom encara que podríem dir que bueno, el rotllo general podria ser bastant afí Eh, el rotllo punk, però bé, com es volia treure, sortir un poc d'aquesta casilla, eh, d'encasillar un poc eh, aquestes limitacions, podríem dir, perquè no només eh, les activitats com, com deia, poden ser molt afins, poden ser molt afins al punt, però no només és això, no? tenen cabuda més històries. I bé, es va decidir de, de canviar un poc eh, el nom i el, i el tarannà, no? obrint-se un poc a altres històries que igual eh, hi havia gent en la, en la que no se sentia tan identificada, no? encara sí, sí. que a, a, tingués certa afinitat. No? Sí, crec que sobre de Peix ja té la seva pròpia identitat no? i amb sí. un nom tan característic eh, marca la diferència. Sí. Jo crec que això de la passada de peix va sortir degut a la moda d'aquesta gastronòmica, ja de tam els tots són problemes de cuina, i de l'altra van dir, de ha llevat això d'octubre punk. Nosaltres també cuinarem, i van cuinar una, una cuina punk, la passada de peix. Una, una, una... No estrictament punk, en sentit que eh, els vellens segurament no, no els agradarà massa, però que altres però que aquí se... a, a, a, a, aquesta jornada se pasten a Mallorca i que sobrassada té molt de pes, i sobretot en els pobles i des que a més se, sobrassada feta amb soja texturitzada ja estava inventada s'havia sí. Havia de fer algo més, més enllà no? i en aquest cas la sobrassada de peix sí. encara, encara està el tema perquè la, la sobrassada feta de soja realment ja fa temps que circula i que la gent la fa i per cert molt bona si, si algú s'interessa ah. pues, realment surt molt molt bona uh -huh. a la gent que li surt clar. Bé, jo, jo apuntaria aquí en una opinió personal d'això de d'això d'aquests de les, de, derivats <laughs> ara que ho comentaves aquesta sobre, aquesta sobrassada sobre jo perdona però el que s'hauria de fer és canviar-li el nom ja no, dir no li dir-li sobrassada sobrassada és sobrassada <laughs> eh, és el mateix que en altres amb, amb, aquest, eh, amb aquest nom no? Eh, entre cometes, podríem dir transgressor, no? com, a, com, un, com una, una recepta, com deia aquí el company, no? una, una recepta de cagar-se una mica amb, amb, amb tota aquesta moda de masterchefs i de, de, de cuina elitista, eh, bé, una fórmula i una cuina una mica impossible, no? a part de transgressora. Mm, mm, mm molt bé i com continua eh, el programa? O, o sentim una altra cançó de Purkin? Posa'm una altra cançó. Sí? sí perquè eh? sempre mireu de dur... Un... L'any passat vau, dur a Una bèstia incontrolable de Barcelona mm, uh -huh. i el, la primera sobrassada de peix van venir tres cruces que sí. precisament actuaven a Palma fa un parell de setmanes. Uh -huh. Ah, sí? Sí, oh, sí així és. Sí, sí. Per Grau. Sí, sí. la mare. Estau massa concentrat en no la Sí. No, no, no molt en ni saludar eh? en, en Satan i l'altre. Van tocar, la setmana passada van tocar. Sí, per sí, sí, sí. Apunten, apunten altres direccions més a la capital. Sí, van, van oferir dos sí. concerts, una a Possessió, estava anunciat a les 6, a les 10 i mitja encara no començava, uh. i un altre a Ah, ah, van fer dos concerts, em pensava pues que sí. havien fet un. Bueno, i, i un tercero, me parece que havia... I un tercero, sí, a un eh, lloc, eh, a un lloc Melrose Place. Al Melrose Place, a un squad que Gomila. Place. Sí, un squad d'esterreny. Allà a Gomila. Cuidao amb el nom, no? Que és sí, un sí, palacete sí. o què? Sí, algo así. <laughs> vale. I escoltam una cançó de la banda que duis en guany. Una Venga. altra. Qui són? Uh, i d'on venen? els, de, els, porc, el els porquinges. Els porquinges són una, són una penya d'emposta i com bé deies, eh, sempre la selecció de, de l'apartat la, de, eh, de l'apartat de de l'apartat musical no? d'aquest programa de sobrassada de peix sempre intentem cercar bandes que surtin un poc de lo normal, no? O sigui, eh, bueno, tots ens agrada la canya, ens agrada un poc de tot, però intentem fer una selecció de, de coses que eh, igual no tinguin cabuda en altres concerts, no? O siguin coses més raretes, som una mica rarets també en altres, però... Eh, i, de, i els Porquinges són una penya d'emposta que fan una espècie de hardcore punk eh, rock així profund i oscur, com heu pogut sentir amb, amb, el, amb, el, amb, el, amb tema, el tema, amb el primer tema violència. de violència, que és el, el, quart, és el quart tema d'aquest treball que han, que han tret fa poc, eh, que es diu La malaltia, i ara sentirem, podríem sentir la 5, que es diu poli, poli, Apolitzis. Apolitzis. Apolitzis. Si està uh -huh. gravat durant l'hivern del 2014 per Ultramarinos Costa Brava. Uh -huh. i d'així s'anaven els Purkinje. Eh? Estem al 1984 d'aquesta setmana compartint una estona amb algun dels activistes que organitzen eh, el cicle Sobrassada de peix a Manacor i que tindrà lloc a partir del proper dijous 23 d'abril, com ara ens comentaven, amb la sobrassada de Jonquillo i amb Doctor Enfermo presentant-nos Serum. Però aquí no acaba tot, o no? No, eh, seguint eh, enguany, eh, enguany eh, ens vam decidir eh, ja que com, com xerràvem antes eh, l'aïllats que estem <laughs> lo que estem allà llevant i, i a vegades que no ens enterem i hi ha, hi ha eh, poca connexió amb segons quines històries eh, vam decidir de, de fer una presentació i de presentar eh, aquestes edicions de sala de peix a Ciutat i, i eh, ho farem el divendres 24 d'abril eh, a les 7 de, de sobre baixa, el CAC ses voltes. Eh, Centre d'Art Contemporani ses voltes, sí, sí. allà mateix. Uh mhm. -huh. I res, eh, amb una presentació del, del vídeo eh, com, com farem el dijous 23 a Manacor, del el vídeo de Enfermo, el, el vídeo promocional eh, d'enguany, i bé, un, una breu introducció a les essències més profundes de sobrassada de peix amb una, amb una taula rodona de, sobre l'autodició en paper. Sí, eh, després de la presentació de la que ve a ser sobrassada de peix, i de, hi haurà una taula redona sobre el món de l'autodició, del món de, de, del fanzine, eh, en la qual hi participaran en eh, Pablo Taladro, que és des, ell fa el còmic fanzine Bosta, uh -huh. en Pau Anglada i en Marc Torices, que són, venen de Zangano Comics, i na eh, Clara Iris Ramos, que ve de... ella, ella fa uh, la nova cosmogonia, se'n diu. Molt varen... Que són gent d'organitzadors de, sí. del, del Guterfest Fest de Barcelona. Mm. Llavors també hi participarà eh, gent d'aquí de Mallorca com eh, Grip Face, eh, en Tià, eh, en Tià Manresa, de, de Sobrassada de Peix, re, la nostra representació en aquesta taula, en Carles Got, que també participa d'aquest eh, fanzine còmic eh, que és el Bosta, uh mm-hmm. -huh. i eh, en Martín d'Ediciones Valientes, i que, que també, per cert, és organitzador de, de la fira aquesta de fanzines i d'autoedició, que, que s'anomena el Tenderete, eh, que se fa a València. I de, també eh, en Talata, exactament no sé... Sí, de, de, de Palma em sembla que és... Mm. Ah, Ara me pensava era un altre, però... No, no, no, de Palma. De el món de l'autoedició en paper darrerament se xerra molt d'això. Precisament en Carles Got, del Fanzine Bosta, uh mhm. -huh. al Centre d'Art Contemporani de Ses Voltes, en aquest mateix joc on presentau la sobrassada de peix el divendres a Palma, va estar coordinant un taller de serigrafia ha estat eh, fent feina en diferents col·lectius internacionals mm -hmm. i presentaven la feina que es eh, feia dir reliquiari, que crec que també la presentareu a la de peix. Exacte, bueno, tot això, eh, tot això, tota aquesta taula rodona que, que el company acaba d'explicar de, amb tots aquests col·laboradors eh, que estaran allà, eh, realment s'aprofita un poc de, de, de fer aquesta presentació de, el, el divendres 24 d'abril perquè l'endemà hi ha una hi ha una trobada al claustre al convent de Manacor de la, de, de la segona fireta de paper, que la primera va ser l'any passat i realment va ser una, una novetat que es van introduir en el programa de totes les activitats de sobrassada de peix i realment va tenir molta bona acollida i, i va tindre molt èxit no? amb, I en amb, què consisteix eh, aquesta fireta de paper de peix? Bé, en què va ser inventat? Aquest, aquesta fireta de fet era recuperar un poc tota, tota aquesta autodició i aquesta temàtica feta en paper eh, amb, la, amb la puta <laughs> si, si se'n deixa si se'm deixa dir, aquesta puta era digital en la que vivim i en la que totes aquestes disciplines, podríem dir, eh, han quedat super desplaçades, no? I aquest res ressorgir de, de, de totes aquestes edicions, totes aquestes eh, productores i editorials i aquesta gent que, que, que per la seva banda està impulsant tot aquest, tot aquest tema, eh, pues, pensava que tenia que tindre certa veu i s'havia d'ajudar, no? I, I la veritat és que vèiem que tenia bastant que veure amb, amb, amb aquestes amb, aquestes, amb, amb totes aquestes activitats que solien fer a sobrassada de peix. Sí, aquí a Mallorca hi ha col·lectius guapos, no?, eh, que fan històries d'aquestes. Alguns els heu mencionat, però també està el col·lectiu Amorfo o uh -huh. Ediciones Caracartón, no? Uh -huh. Però eh. bé, bé, participen, no? O... Sí, uh, si voleu, uh, volen amb uh, eh, la gent que mos ha confirmat eh, que, que assistiran, que, que posaran paradeta. Segurament vendrà més gent, perquè hi ha hagut bastanta demanda de, de, de demanar taules. Però bé, la eh, gent confirmada seria el senyor Ferrer, que és una gent de, de Palma, que la veritat que són autèntics artistes del món aquest de, del paper, de, de, de, de fer edicions per a molt treballades de, de eh, molt paper el col·lectiu Amorfo, que és un estil més punky, dir, diríem, eh, Ediciones Valientes, que és aquesta gent que hem anomenat de, de València, Ediciones Cara Carton, que és, és una gent que fa, fan llibres de, de cartó, reciclen cartó boníssims per fer, per fer enquadernacions, sí. no? Genial, sí. genial, fets a mà, uns llibres eh, o sigui, totalment artesans de, de, de cartró i paper, són, són al·lucinants. Llavors també hi hauria eh, de Fancín eh, Bosta, de Barcelona, en Joan Fortesa, que és un fotògraf de, de Monacó, eh, Zangano Com Comics, de, Barcelona, Edicions del Despropòsit, eh, que és, és una editorial de, de Palma, que per cert, eh, l'any passat varen treure aquest còmic que s'anomena Els darrers dies de l'imperi mallorquí, ja, jo ho he llegit i ho recomano molt. És molt fa, sobrassada fa... de peix, eh? Sí. I... <laughs> és molt sobrassada de peix aquest còmic. Que... és un còmic molt manacori i ple de sobrassades. Sí, sí. I botifarrons. I... <laughs> Vos ha agradat, eh? un 10 per edicions del despropòsit. I, I qui més? Uh, uh, la nova cosmogonia que comentàveu sí. de Barcelona, sí, no? Sí, Uh, hi va també una, una fotògrafa, uh, Núria Sánchez, eh, llavors Editorial Invisible, eh, Rua Ediciones i Doc Industries que... Eh, que arriba des del de el més enllà sí. amb les seves propostes de gràfics sí. daurats sobre negre, com per exemple la portada del grup mallorquí amb un peu a Barcelona, Apocalíptic Terror. Uh -huh. Apocalíptic Terror, gran nom. O Extorsión, uh -huh. també s'han sí. fet portades, inclús uh -huh. portades per Maximum Rock and Roll. Sí, eh, sí, podem, Industries. Sí, sí, podem veure això, això mateix que, que comentes, que a més a més eh, són gent que que, que estan, estan bastant eh, vinculats no? a tot aquest tema musical també, no? fent col·laboracions amb portades, històries així, que està bé. Bé, seguim amb, seguim amb el programa al, eh, al claustre d'allà de Manacó, a les 5 hores, eh, a les 5 de la de sola baixa, hi haurà tallers infantils pels nins, eh, bé, diverses, diverses disciplines no? de, de, de tallers eh, sobre format paper a les, a les 6 a les 6 hi haurà presentació de Uter, un, un projecte col·laboratiu pel dret a decidir amb Carles Got i Tonina Matamales eh, sobre el, el, el dret a decidir sobre l'avortament i bueno, un poc eh, traient a la llum, sobretot aquesta polèmica última que hi ha hagut amb aquestes, amb aquests, amb aquestes lleis noves no? que, que quarten tant les llibertats. Sí, na, Tonina i en Carles eh, estan desenvolupant un mural de grans dimensions uh mhm. eh, -huh. a l'estil latinoamericano, no? Sí. I mitjançant aquest mural explicaran totes les conseqüències eh, que entorna a, a lo que deies de l'avortament. Uh mhm. -huh. I uh, encara no, no l'han acabat, per lo que tenc entès, però ens introduiran dins uh, en aquells esborranys que ja estan mhm. perfilats. Sí, ens van dir que, que l'acabarien per, per aquesta jornada, el que igual no tindran temps és de fer còpies, però bé, eh, a qui li interessi aquest tema eh, ja sabrà on adreçar-se per aconseguir-les. Bé, i seguint amb, Eh, seguint amb el programa, la presentació de Relicari, treball dels alumnes, com comentàvem antes, dels alumnes que justament eh, en Carles Got ha fet eh, el CAC. Eh, bé, eh, una, una participació més dintre d'aquesta jornada de, de sobrassada, eh, sobrassada de, de, de paper el, el treball aquest són, són unes serigrafies lisèrgiques, eh? Sí. Jo les vaig veure dissabte passat. Sí, les vas veure? Sí, ho presentaven allà mateixes les voltes amb les llums apagades tots els reliquiaris, que devien ser un, més d'una vintena, Hòstia, colors eh, fluorescents, inclús havien decorat eh, l'espai amb, amb paperitos, <laughs> tot fluorescent, amb màscares fluorescents. Vaya. Bona feina, eh? Bé per la gent de reliquiari. S'ho han passat molt bé. Vaya, vaya de, eh, després d'aquesta de, presentació, d'aquest eh, taller de, que, que s'ha fet a les voltes, hi haurà la presentació del llibre, del darrer llibre, el primer, no sé si és el darrer el primer, <laughs> d'en Pato Conde, eh, un il·lustrador eh, d'aquí de, de Palma, i fotògraf, també. Fotògraf, sí. Ah, sí, sí, però sí, Músic. Sí, sí, sí, sí, sí. sí, també toca un grup que se diu el grup d'Empato, Tentol. Tentol. Tentol. Té un fanzine, ah, també, Tentol. eh, on inclou sempre eh, fotògrafs de l'escena underground de, de ciutat i crec que aquest és el seu primer llibre de relats i també il·lustracions? La veritat, com que eh, nosaltres ens més del tema musical, això... Eh es, eh, ho eh, explicaria millor seria en, en en Resa O el mateix Pato Conde. El, el, el mateix Pato Conde. El, el dissabte sí. 25 d'abril a les 8 sí. al convent de Manacor. I de, bé, el, el llibre que presentarà s'anomena eh, Cafè i altres lugares, eh, que també està editat per l'editorial que hem anomenat abans, eh, edicions del, despro, del, despro, del despropòsit. <laughs> I com no, eh, com no eh, aquesta fireta de paper de peix eh, tindrà cabuda en guany eh, amb una espècie de concert eh, amenitzat, com no, amb, amb unes serigrafies de Pablo Taladro en directe. Eh, o, o, o podríem dir-ho al revés, eh, unes serigrafies en directe amb, amb, amenitzades amb, amb, amb música surf, amb una banda que ve eh, des de Barcelona, anomenada Tuareg i bé, serà com una simbiosi, no? podríem dir, d'art musical amb, amb art eh, serigràfic. Bé, eh, aquí es demana, es demana que, que si voleu els que, els que assistireu a aquesta fira, els que vulgueu que us estampin en directe eh, una samarreta, eh, que l'endugueu. De totes maneres, n'hi haurà calcuna per... n'hi haurà calcuna disponible allà. Bé, eh, hauria de ser, eh, de totes maneres, apuntem a eh, que hauria de ser una, una camiseta amb, amb fons més o menys clar perquè serà estampada amb tintes fosques i amb tintes negres, segurament. Si voleu eh, i les teniu preparades, però em sentia aquest Tuareg. Tuareg és una banda de... És un duo, realment, sí, sí, per sí, lo que hem pogut duo. investigar. No venen de Mali. No. A no. tu estàs tu Eh, no, no, no, jo no en tinc ni idea. No, jo eh, anava a dir que eh, per acabar un poc aquest, eh, aquest programa d'aquesta jornada de, de fireta de paper, eh, dir que hi haurà, hi haurà beure i, i menjar a disposició dels assistents. Supos que amb aquest concert també és una forma de finançar tot això, no? Perquè... Ah, exactament. Mm. Perquè veig que no teniu cap logo de cap institució, ni de la Coca-Cola, ni del Cafè del poble? Mm, no, no, no per descomptat que no. Bé, eh, N'hi ha un, que és el de l'Ajuntament de Manacor, que com a... Qui està vetat, no eh, segur. No, no, bueno, més que, no, no és que surti en el cartell, però, però bé, eh, com, com és l'Ajuntament de Manacor el que gestiona els espais que nosaltres demanem, que bueno, sempre s'intenta, que no sempre és així, però sempre s'intenta utilitzar aquests espais que són de tothom, encara que els ajuntaments posin tantes traves i, i a vegades sigui una cosa tan impossible que sembla que estiguis demanant un favor, quan és algo que simplement gestionen aquests espais públics, no? I bé, mm, sí, podríem dir no que com, com a col·laborador, entre cometes, l'Ajuntament de Manacor eh, eh, cedeix aquests espais que gestiona. No sí. posa pegues, per la mena. No, no, no. no, no, no, no, no. Agrair-ho. Eh, ja ho val. Agrair eh? L'essència de la passada de peix, com han dit, ve de l'octubre punk i si nosaltres reivindiquem el punk i, el, i les mescladisses impossibles, i de no acceptem ni volen ja subvenció i intentem fugir de, dels espais dominats per la política i el capital. Per la política i, i, i, i Ara, no? que mai descompany, el company, eh, el cavallada no tenia remei que de dir, eh, haurem d'utilitzar tal espai públic i eh, la institució, en aquest cas l'Ajuntament de, de Manacà, mm. exigeix que eh, ha de sortir en, en el cartell. Mm -hmm. I, com veureu, Uh, a baix de tot, si i veus, posa organitza Octubre Punk i agraïments a l'Ajuntament de Manacor, la sala Samma, que és allà on hi faran les pel·lícules mm. i també hi haurà una actuació teatral allà, allà, allà, allà on paldarem, mm -hmm. la llevaria l'estació, allà on fa, se farà l'exposició són i allà on farem el eh. concert i es, i es caig de, de les valses. Sí, hi ha un... agraït és de ben parit. Eh. Sí, sí, sí. bueno, hi ha un mescladís d'utilització eh, de, de, dels espais, dels pocs espais que hi han De públics, teòricament, n'hi ha, ha bastants, el que passa que, clar, igual no són... Està, segons, quin, segons quines activitats estan vetades o són més, de, són més difícils de fer. Eh, per exemple, el tema de concerts a Manacor és, I mira que, que teniu és, dos teatres és patètic, és Municipal. patètic. Sí, sí, sí eh, o sigui, van, van fer algo quan, per exemple, no? ara que em ve el cap, quan, quan, quan van fer quan van fer l'auditori aquest, aquest famós auditori mm, eh. amb, amb, amb diner públic eh, i tal, quan encara no tenien ni, ni, ni, ni dobers per seguir amb el, amb el projecte del petit eh, teatre de Manacor. Mm cosa que bueno, ja sabem tots els interessos que hi ha a darrere, de constructores i tot aquest tema, no? Pues són espais que realment mm, és difícil d'accedir-hi, per això s'utilitza, com deia el company, pues, d'iniciatives així més privades i alternatives com, com, els, com l'espai de Son Durí que ens deixen, sí. que eh, ens deixen i ens cedeixen. No? Sí, la veritat és l'espai de Son Durí eh, és, ah, és bé. un lloc no... Eh, eh, que, si nosaltres, per aquest concert, se pot dir que autogestionem en tots els sentits, perquè mm -hmm. el mot se en l'espai, però nosaltres molt de muntar tot, fins i tot hem de muntar mm-hmm. l'escenari. Mm -hmm. Val la pena dir que són de és una, és una finca agrícola, a la carretera sí. de Manacor, a l'alçada mm -hmm. de Vilafranca. Mm -hmm. Mm -hmm. I avui estem aquí, al 1984, xerrant de mescladisses impossibles, amb alguns dels organitzadors de la sobrassada de peix, aquesta trobada que tindrà lloc entre el 23 d'abril i el 8-9 de maig. I el 9 de maig, sí. Mescladisses impossibles. Seria una bona mescladissa demanar una subvenció per això. um, estem xerrant de la Fireta de, de Paper de Peix, la segona edició. Hem xerrat de les presentacions que tindran lloc, reliquiari, uh, úter i cafès i altres lugares de Pato Conde. I hem mencionat que hi haurà un concert allà mateix a partir de les 8 i mitja. Mhm. Mm -hmm. Uh, Tuareg. Tuareg. Sí, Tuareg. amenitzat, eh, podríem dir que serà el grup que amenitzarà una mica eh, eh, la serigrafia en directe, eh, com dèiem que, que la gent pot dur la seva camiseta, eh, que se serigrif, se grif, com és? Seri, qui te El bon serigrafi de Dios serà amb no, Pablo Taladro, del Fantín de Bosa. I estamparant! Serigrafia, director i pura Serigrafia amenitzada amb, amb sa banda tuareg de, de surf eh, vinguda de Barcelona. I... I què vos sembla si l'escoltam? Tenim un Bocido, un concert en directe de yeah. Oh. final del 2012 Collonut. i bueno, dir-vos que és un duo amb uns ritmes de caixa de ritmes eh, un duo que se fa dir Tuareg, i on troben membres de bandes com, per exemple, Cadenazo. un cineasta británico produjo un docudrama para mostrar lo que significaría una guerra nuclear. 9:16 a.m. A single megaton nuclear missile overshoots Manston Airfield in Kent and airbursts, six miles from this position. At this distance, the heat wave is sufficient to cause melting of the upturned eyeball, third degree burning of the skin, and ignition of furniture. Twelve seconds later, the shock front arrives. The blast wave from a thermonuclear explosion has been likened to an enormous door slamming in the depths of hell. Esta película recibió el nombre de Juego de Guerra. La BBC prohibió su difusión. Zona Baixa si ens escoltes en directe aquí a Mallorca a Titoeta Ràdio a través del 108 de la FM o a través de titoeta.cat i si ens escoltau a Barcelona a través del podcast o de Ràdio Bronca també una salutació cordial avui a Baixa eh, Raül estem xerrant amb la llenda sobre Sada de Peix eh, ens estan presentant el programa de, de la tercera edició. De tercera edició, exactament, sí. Ara, no estan, ara no, justament nos pondran al dia de, de la seqüència de, que, de una de que se, se projectaran, me parece que el jueves dia 30 de abril, no? Sí, mm. això que escoltàvem era uh, uh, The War Game, no? Sí. sí una sí, sí, sí, pel·lícula sí, sí. de l'any 1966 65 mm -hmm. de, dirigida per Peter Watkins. I de sí. què va? Com, com la introduïu, aquesta pel·lícula, al programa? Sí, uh, bé, exactament aquesta jornada uh, de, de, de pel·lícules uh, serà dijous, dia 30 d'abril, a la sala Samma de, de Manacó i no començaran amb aquesta pel·lícula de War Games, sinó amb una altra que se diu Decàcia, però que eh, va bastant llillada perquè va ser una pel·lícula que és, que és un collage de, de, de, de retalls de, de, de cinema mut de, Sí, de sí, De, de trossos de, de, de, de pel·lis que no es van editar amb, amb pel·lícules, sinó que són una troballa, de, de, és un collage de, de troballa de, de, de trossos de pel·lícules que es van descartar en segons quines pel·lícules o es van perdre en, en calaixos i coses i, i, i, en, i, en, i, en, i, en, i en, en magatzems i coses troballes estranyes i, i curioses no? Venim que això ho, ho, sembla que ho ha recopilat en 69 minuts amb Bill Morrison no? Mm -hmm. uh, i editat el 2002 sí, sí, sí, sí. aquesta proposta com va sorgir? qui va descobrir uh, de Cassia? Uh, bé, eh... Uh aquestes jornades de sobrassada de peix, igual que fèiem a l'octubre Punt, som una sèrie de gent i de cadascú que diem eh, s'encarrega de certes coses. Per exemple, eh, del tema de les pel·lícules... Tenim un crac, sí, un crac. Sí, eh, és gent de 39 xalons de, de eh. Cinema Club de Manacà. El si tenen Gels. por, m'han dit per Manacà. Gent sí. que va al cicle de cinema. Sí. <laughs> La veritat, ja, eh. els seus cicles són, són... també se surten de lo normal. Sí, sí, no, no, també tenen una tendència bastant crua, no? Sobretot de treure, de treure cicles i pel·lícules que no es podran veure en ningun altre lloc Wow. Con ah. ese nombre, con ese nombre de 39 escalones eh, es un referente a gran cineasta sí. Alfred Hitchcock. Sí, sí, sí, sí. I de... Bé, ells eh, són els eh, que programen, eh, com dèiem, tot el tema del cinema i va, això, eh, el tema de, de la fira de paper de peix és eh, una altra gent, tema de l'exposició una altra, bé, m'ho anem dividint per comissions. Eh, Seguint en la jornada televisió dijous dia 30 d'abril, després d'aquesta projecció de Decàcia, eh, hi haurà, eh, diguem, el plat fort d'aquest dia, que serà la projecció que, que dèieu de, de George de la Guerra, d'aquesta pel·lícula de War Game, d'aquest director Peter Watkins. La veritat que és un director molt recomanable, eh, que, que molt aconsellable perquè fa un cine també que se surt de, de tot el convencional i un cine que podrien qualificar de, de guerrilla eh, uh, gent de 39 xilons eh, eh, altres cicles ja han presentat a Manacor ja han projectat dues pel·lícules seves i la veritat eh, no, són, són punxis <laughs> <laughs> perquè la, eh, són de la crua realitat sí, crues i aspres i d'aquesta pel·lícula de, de War Game eh, en Xustrow, que molt de maltro segurament hi coneixereu, i de molt va proposar a la projecció i quan que una pel·lícula l'any 65 encara és punk no havia sorgit i resulta que aquesta pel·lícula va influenciar molt eh, a bandes com Dick Charge i d'allà va tenir la idea de, de posar-li la banda sonora que no té i mentre veurem la pel·lícula... Eh... Bueno, ja en, eh, podem dir que hi haurà... Eh, bueno, la proposta era, era projectar la pel·lícula amb el so original, eh, bueno, podríem explicar també que la pel·lícula de, de Wargame eh, una mica, bueno, ja s'introduirà el, dia, el dia que es projecti, eh, i es contarà un poc tot el tema, però així a grans pinzellades podríem dir que, que és una pel·lícula que fa una mica de, de crítica i profunditza una mica sobre tot eh, aquest terror que, que s'havia creat amb, el, amb, la, amb la Guerra Freda d'aquell temps, no? I, i, i, la, I la bomba atòmica. A Anglaterra havia, atòmiques. havia tota una paranoia molt gran amb Exacte. un atac de, atòmic, no? Exacte. Durant els anys 60, sí, sí. 70, els, eh, els, els, encara els 80, no? Se veu un panfletos i tal. Sí, sí, sí, tota aquesta paranoia de la, de la Guerra Freda, evidentment, eh, podríem, eh, podríem estar xerrant eh, molta estona no? sobre totes aquestes paranoies i tots aquests muntatges no? de, de, dels països no? amb les paranoies dels atacs nuclears, bombes atòmiques i tal. No? Ja ho I una, I una mica xerra un poc d'això i com deia i com deia aquí el company, eh, bé, amenitzat amb, amb, amb estones amb el, amb el so original de la, de la pel·lícula, i estones eh, amb música que com a proposta d'en Xustrol pues, eh, amb música divit eh, així dixers i... i en lletres acordes sí, exacte. Fent per mi que també se podrà llegir seguir el documental perquè estirà subtitulat no? subtitulat, sí, eh, sí, sí, sí, sí, eh. sí. que hem de dir que els, els discerts no? tenen... sí, eh... Uh que bé, un es dis eh, que de të charge se di ah, no eh, here nothing see nothing say nothing. Atë mateix està molt influenciat per rrugët que per aquesta pel·lícula per tot el ah. tema de de l'atac nuclear. Allò que deien aquella banda ja no me'n record de què haries tu un ah. ataque preventiva de la U, la UBI, la UBI. No, eh, Polanski i l'Ardor. Polanski i l'Ardor. Ah. Gran grup. Pues sí, pinta bé, no? Uh, ho heu batiat com a interferències musicals divit de Chustron. Sí. Uh, I una projecció en fals de la pel·lícula de Wargame. Això serà el dijous 30 d'abril a la sala SACMA de Manacor a partir de les 8 i mitja, tot just després de la projecció de, de, de Càssia, a les 7. Uh, tenim preparada una cançó de, de la banda Orquídia, que continua el següent cap de setmana. Vos sembla si l'escoltam? I a més si mos escola algo més de, de Wargame? Exacte. Vinga. Barcelona, Orquídea, la seva demo, una banda de curtits músics de l'escena mallorquina amb aquest projecte instrumental mm. ben plàstic i... Jolín, ¿eh? Sí, me parece que esta canción, eh, me parece que esta canción se llamaba Arena. Arena? Arena. Uh, és d'una demo, eh? Sí, que sí, circula sí. per allà. Mm -hmm. Per cert, també a Palma hi ha un, un, un cicle que se diu Soundtrack, on se projecten pel·lícules mudes Eh, antiguas y uh -huh. i on músics de local le eh, eh fan la banda sonora, no? Ah, de los miembros de Orquídea han participado en algunas de las soundtracks Y ah. Orquídea podría hacer una, eh, Sí, yo creo que le pegaría bastante bien a, cualquier película muda, además de estas que para mí son iconos, ¿no? de culto. Y bueno, seguramente que le podían hacer alguna propuesta para que hicieran la, la banda sonora. Pero bueno, eso son cosas ya que tienen que quedar entre los cineastas y los músicos. <laughs> Molt interessant, els tema. Sí, sí, la veritat sí, sí, és sí, que sí. un bon projecte, no? Vaja. I Orquídea és una de les bandes que participen de, del cartell del segon concert, no? Sí, sí. On escoltarem la banda Purkinje, de la que xerràvem abans, i mm. bandes locals com Orquídea i qui més i Moveim. Moveim. De, de Manacor. Són de Manacor. També, Moveim de Manacor, <laughs> Orquídia de Ciutat i els Porquinge, com hem comentat antes, eh, d'Amposta. Això serà un concert a la finca de Sondorí, eh, que és a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 40, de vora de... segurament ho coneixeu més, <laughs> de vora de... El restaurant Los Melones. Del restaurant Los Melones, per eh. ir a mover caderas eh, a partir de segon que anys que tenga uno, perquè allí Si te presentas con menos de 40 años, me parece que, bueno... A lo mejor también te gusta, ¿eh? No, no, pero, pero la tónica general... No, yo te digo que hay gente que le gusta todo tipo de música, a lo mejor te puede justamente gustar y te puedes poner ahí el esqueleto. Sí, no, pero no por la música, sino porque a veces la gente busca más ambientes. <laughs> <laughs> No, pues bueno. sobre un loyal emblemático. ¿eh? sí, sí, sí. Ah, ah, ah. I de eh, aquest grup, aquest, aquest grup Mobain, eh, què, què fan? Eh, Psicodèlia, rock... Uh, eh, Mobain, uh, se pot dir que és un projecte que, que duen... Vall de bot... <laughs> eh, és un pot de tot. Por ahí, por ahí. Sí. Uh, és un projecte que duen endavant uh, dos germans, el Pistola, que els provenen de diferents grups, Uh, un dels de més coneguts eren, els, quan eren molt jovenets, uh, eren els eh, Cars Pitchen, que era més rock alternatiu, i bé, i llavors han tingut diferents projectes, un dels, altres, un dels germans també va tocar amb un grup que es diu Meat, que era més, més hardcore, direm, i ara se van juntar per fer, sí, per fer, veu de cançons que els de, de, de jovenets havien, com, com, havien compost i eh, ens hem fotut canya i se pot dir que és un mescladís i quin compost de mescladís de... tenim aquí la seva gravació de 12 temes en sí. Eh. lletres com Estirat en el llit Balada eh. del guerrer cèl·lula Farem l'amor Pitos, cotorres, culs, mames i ous Joder, <laughs> estic realment emputat Tonto, t'has mort Pepero, na Maria està bastant bona però crec que podem escoltar una jo... que se fa dir Sant Cristet de Manacó. Què vos sembla? Venga, crec creo, yo creo que este, este grupo se podría juntar para hacer un buen un, un, buen festival con la abeja maya. Sí, <laughs> no, sí, sí, sí, sí. Van, van de la línia, van de la sí. línia. Són, són sí, variopintos, eh? amb, amb, amb unes lletres i, i uns temes com els que acabes de dir, molt, molt. bastant divertits. Sí. I d'això serà el dia quin? Dia... Això dia dissabte 2 de maig, eh, Son Durí, a partir de les 21 hores, dir que, que l'entrada seran 3 euros, com bé dèiem antes, amb el tema de, de poder financiar un poc tots aquests gastos de totes aquestes jornades, hi haurà, òbviament, beure i, ha algú de, i algú de sopar. Ah, això, està bé. Tornaran a fer la coca de trompó. Eh, eh, eh, això, sí, estava tant, deliciosa. L'any eh, passat eh. me'n vaig menjar, però... Si t'he evitat, l'any passat en Bernat i jo vam disfrutar molt del sopar. No ens vam moure de, de l'aula. I la conserva està bé, eh, però... <laughs> I nosaltres sempre me'n recordarem que encara hi havia gent que tenia més llena que vosaltres. Sí. Com el cantant d'ordre mundial, un tal Bernat també. Bernat, bueno, en Bernat Feia dues setmanes que no menjava, sí. jo em sembla. <laughs> Ja fins i tot. Eh, ah, un, no, pogo, un sí. pogo de coca de trombó. Sí, sí, sí, un pogo se va pellar una hòstia. No, sí, I el primer que va fer va ser anar a cercar bossi de cotxe. <laughs> va, ser, va ser un, un, un festival molt guapo l'any passat també. Sí, hem de dir que hi haurà també amb, amb centrada de 3 euros hi haurà, hi haurà una petita un tiquet de, de rifa ah. una petita rifa que farem que eh, així, amb la tònica de sobrassada de peix. Una sobrassada de peix, sortareu. Una sorpresa. Eh, algo així, algo així, ah, algo així. Això ja ho veurem, Això és una, és una sorpresa. La millor I... serà un passe per anar a les melones, ja, <laughs> però és sorpresa. pues vamos a ver. Cruceo, ¿no? Eh, a vamos a escoltar molt bé i després seguim en sos, en so, en so, en so cartell. su cartel. Marbaus baus, nashulas nanama, pomalini, bandes que actuarà el dia 2 de maig a, a Sant Eh, a davant de los melones eh, dins eh, aquest concert del 2 de maig eh, dins del programa de la sobrassada de peix. També estarà Purkinje i Orquídea. Mm. I aprofitant per fer-nos ressò d'un burofax que ens entra ara mateix eh, i ens comuniquen des de la gent de CNT que el dia 1 de maig, el dia anterior, estaran com cada any al Parc de la Mà, a ses voltes, a partir de les 4 de Sora Baixa i ja ens adelanten alguns dels grups que actuaran. Estiran la banda de reggae mallorquí Bruts, eh, la banda de Full Metal Manacor Corina U87 amb gent de tots sants, Confusió en flamenca amb el rollo rumba, el cantautor Tomeu Kegles, la carpa Dup Immersion Sound System, eh, DJ Martí Calimocho i Los del Turno de las 8 i Riot Cats, que no sé si ho havia dit. Però avui, el 1984, xerrem amb la gent de Sobrassada de Peix i crec que encara no hem acabat de tastar tot el menú i ja estem ben, sí. ben atapeïts, no? Sí, uh, com tota matança, i de, es, però, uh, el dia de la matança és una jornada llarga i les jornades sobre de peix i de, uh, també són llargues i feixulles i greixoses. Uh, el programa després del, del concert uh, continuarà la setmana següent el dijous dia 7 de maig amb una altra projecció una pel·lícula anomenada Staup una pel·lícula d'un director anomenat eh, Harmut Wittmoski eh, d'Alemanya eh, que se va eh, editar eh, l'any 2007 eh, dura, si vol interessa 89 minuts Bé, <clears throat> i, i divendres 8 de maig eh, quasi per acabar el programa, eh, eh, a la Torre de les Puntes, a les 8, a les 20 hores, eh, la inauguració de l'exposició fotogràfica, ara que recentment està tan de moda tota, eh, tota, el, tota aquesta polèmica d'aquest eh, turisme que ens han vengut durant tants d'anys, eh, com és el, aquest, aquest turisme hooligan hooligan i, i desfassat, com és el, bueno, com deia, eh, eh, aquest que ha sortit tant a la llum i ha sigut tan polèmic com el de, com el de Magaluf, entre altres llocs. I bé, en Javier Izquierdo, amb, una, amb un recull de fotografies eh, molt curioses, eh, presenta Passion for Magaluf, eh, obert dissabte de nou eh, dissabte 9 de 6 a 8 i mitja eh, acabant a les 21 hores amb un concert, amb un concert també força curiós mm, força curiós eh, anomenat Cartografia del Ruido eh, un projecte en solitari de Juan Pérez Marina eh, que era ex, eh, que és ex guitarra de Javier Corcovado mm. bé, i per acabar el programa Sí, eh, per acabar aquestes jornades de la passada de peix i d'enguany eh, <clears throat> hem introduït uh, un acte que, que mai eh, hem tingut, eh, tant uh, quan feien lo d'octubre punt i, i ara lo de la passada de peix, com és eh, un experiment escènic que és el que farà en Joan Miquel Artilles, un, un actor de Manacorí, que mos ha preparat també una sorpresa eh, que ha anomenat eh, Jonas. Eh, segurament el recomanem bastant perquè eh, segurament eh, no deixarà ningú indiferent. Està, <clears throat> està molt bé, no?, això d'anar incorporant tot tipus d'elements de, culturals, no?, i en aquest cas també la, la part escènica, a part dels grups i tot de música, que sempre són un poc shows, doncs eh, també aquesta part cultural, que és eh, la, la provocació escènica, que sempre eh, és també un, un bon medi, un bon medi de, de, de qüestionar les coses i de fer reflexionar al públic, no? Mm -hmm. està, està molt bé, molt bé, molt bé i això és el final ja de Sobressada de Peix, no? Sí, eh, o sigui, aquest, terminei... aquest dissabte nou acaben, acaben totes aquestes jornades. I el diumenge 10 ja començarem a fer la quarta, eh, quarta edició de Sobressada de Peix. Quasi, no? quasi, quasi, quasi. <laughs> ja eh, Començarà a pensar ca... què fer. Bueno, ja hi ha coses pensades que, òbviament, sempre es queden... Eh, es queden guardades d'un any per l'altre perquè evidentment que totes aquestes eh, aquestes activitats que, que s'intenten organitzar eh, cada any, eh, bueno, eh, podríem dir eh, que va bastant acorde amb, amb, amb, amb l'engreixament dels porcs no? <laughs> abans de les matances perquè realment hem de dir que va bastant a més i sempre hi ha activitats que no poden tenir cabuda eh, perquè si no és que hauríem de fer, hauríem de fer cada, cada any hauríem de fer dos, tres, quatre i quasi un mes i pico de, de, de programa. Claro, claro. Sí, jo ho havia dit eh, en la referència que des de diumenge 10 i de eh, seguint un pot eh, cançó que hem sentit de molt ben, que és de paraula de senyor i de jo seguiré eh, literalment les <laughs> santes escritures i el darrer dia descansaré <laughs> jo crec, jo crec descansarem segurament però bueno, com tu deies eh, Sustans eh, como siempre se hace como muy, muy muy comprometedor hacer estas jornadas y a veces como que sois pocos y tal. Allí en Manacor, como justamente tenéis otro colectivo que también es fuerte, como Renew Colectivo, y ahora está de moda esto de las fusiones bancarias y tal, ¿por qué no os unís Sorsada de Pace y Renew Colectivo y hacéis una pedazo jornada de sorzada de Pace, Renew Colectivo Jules? Bé, allà llevant, sí, hi ha diversos col·lectius, eh, hi ha diversos col·lectius que, que es mouen i tenen iniciatives i fan certes activitats, però com bé hem explicat al principi, eh, la, la tendència de sobrassada de peix és bastant com més greixosa, és, és, un, altre, és un altre estil, té una altra tendència. Mm. Sí que és veritat que, que, que sí, eh, certes coses podríem coincidir, però però bé, eh, justament eh, Sobrassada de Peix intenta eh, tindre cabuda amb activitats que igual mm, altres col·lectius no fan, no? Eh, tindre iniciatives com la de la Fireta de Paper, mm. eh, bé, concerts com heu pogut veure així tan raros eh, amb, amb gent que igual no té cabuda a altres concerts o en altres espais com és Moveim o Burkinge, no? eh, sobre Renault Col·lectiu dir que tant quan feien l'Octubre punk com també eh, sobre Sala de Peix Uh, eh, allà han col·laborat, sí, sobretot, en el tema mhm. de, de, de, de l'equip de so i ja tema de, logística, no? Sí. Me imaginat, tot el que era sempre entre manacoris. Sí, això està clar. El tema de logística, la seva ah. aportació està fonamental. Eh, pues, Òbviament, un agraïment ja, ja, a Renou claro, Col·lectiu claro, claro, per totes sí, les mans que, que sempre han estat. Donen. Sí, eh, sigues. Sobretot recordar el primer concert que van fer d'Octubre Punk, que aquí hi ha gent que va participar activament, se va hacer en el carrer, a el 8 de Sara baixa, quan totes les se me <laughs> i d'aquest concert no hauria estat possible sense sí, la seva aportació logística. Pues os vamos a invitar a escuchar una canción, seguramente, que no sé si te recordarás tu, Sustan, cuando estuvo aquí en, la discoteca El drag Es justamente una, una chica alemana, estuvo por aquí, que vive en Ibiza, y quería poner primero justamente una canción de que escribió eh, Lemmy de Motorhead a Ramones, justamente cada esta semana se ha cumplido el decimocatorce aniversario de la muerte de Joey Ramones. justamente eh, Lemmy le, escribió una canción a Ramones, se llamaba justamente como ellos, Ramones y tal. Pero no voy a poner esa, voy a poner justamente otra canción que se llama Lance mich, Ruge. Es en alemán, mi alemán es muy malo y es de Nina Hagen que estuvo aquí en Manacor. ¿Te acuerdas de ese pedazo de concierto? No, no, me acuerdo. No <laughs> Sinceramente. Yo sí que me acuerdo que estuve y la verdad es que fue un concierto, si no me recuerdo, fue en el 90. Una pasada, porque justamente fue, me parece que al año, los dos años que cuando se casó ella en Ibiza con el famoso punky este que todo el mundo decía. Yo, yo entonces, eh, entonces la vi, la vi, pero vi los dos últimos temas Justamente te puedo contar una anécdota en Estudio 54 en, en Barcelona, justamente con la polémica, esta polémica, sí, vamos a llamarle así, ¿no? De, de, de cuando se juntó con este puncarrón eh, de la, hostia. Y me acuerdo que estábamos, casi podríamos decir los de siempre y tal, que no, no pudimos entrar en el concierto. Y de, eh, bueno, siempre intentando entrar y tal, con los seguratas y tal. El desaparecido Estudio 54 en el Paralel de Barcelona. Y, de golpe se estaba petado, pero petado. Y los que estábamos fuera se abrieron las puertas de golpe. Y los seguratas le pegaron una hostia a un tío en toda la cara y lo dejaron extendido en el suelo, boca arriba y, justamente era el novio de Ina Hagen. <laughs> Eh, eh, era el novio <laughs> de, Ina Hagen, lo dejaron allí, hostia, tío, pero hijos de puta estos, pero ¿qué, ha pasado? Y tal, ¿no? Y el tío, pues sí, hablaba, hablaba inglés o alemán no, Inglés, inglés, Iba, súper desfasado él. Supongo que, no lo reconocerían. Él en el concierto iría eh, bailando poco <laughs> o desfasándose a saco y lo sacaron como, como cualquiera, ¿no? Pues eh, eh... un concert de Nina Hagen a Manacor seria ben sobrassada de peix. Sí, sí, sí. Ja I, I fent versions de Ramones o temes ramoniles ja aquesta sí que bona per fer una col·laboració amb Renault Col·lectiu que, que són ben ramoneros som, eh? som ramoneros eh? Renault Col·lectiu que, Ramonicos el, el, primer, el, el primer concert que van organitzar que, que va ser també el primer concert després que aterrassin a eh, Manacau la Polla Records, sí, perquè sí, això va ser l'any 89. Exactament. I no se va poder tornar a fer aquest concert, perquè va ser gros aquest Amans. concert. Sí, sí, sí, van, sí. van haver d'enviar tota l'arena del camp de futbol, allà se va muntar a Sant Quintín. Ja ho sé, ja ho sé, jo va estar i, i la botella per la vall. Sí, I fins, i fins l'any 2000, ara no me'n recordo, 2001, 2002. Ah, no, no, més tard. Eh, 2000, bueno, bueno, sí, sí, sí, sí. Va ser el primer concert de, de d'Arnau Coutiu, va ser un homenatge a Ramon Ramones. A Ramones, Eren sí. bandes d'aquí de Mallorca fent versió de, bueno. de Ramones. Per cert, I si dir, vol... Bé, i dir sobre el rock col·lectiu també que ara la setmana passada se va presentar el llibre de, de, de Spunk, aquesta breu història ah, de Spunk mm. a Mallorca, d'Antonio mm -hmm. Llunyelles, i que va, uh, va estar, que està, organitzat per 39 escalons, eh, es, Renou Col·lectiu i un altre col·lectiu que ara hem en acord que se diu Alta, Alta Veu, también també gent del mundo de la música y Que va a tener mucha asistencia va a estar sí, venir Allà, també camerla. Sí, sí, yo no pude estar, estaba de viaje y me gustó gustado y, haber, compartido esos momentos. Todos los viejos punkis ahí reunidos. <laughs> pues vamos a escuchar esta canción de Nian Hagen recordando a Joey Ramone que esta semana hace, eh, hace 14 años que nos dejó. Vamos para allá. Seguiu escoltant 1984 aquí al 108 de la FM des de Mallorca cap a la resta del món també gràcies a Ràdio 77 i avui hem estat compartint eh, aquesta bona part del programa amb alguns dels companys de Sobrassada de Peix aquest cicle subversiu i cultural que se desenvolupa a Manacor, a Mallorca, entre el 23 d'abril i el 9 de maig. Pues creo que ha quedado bien claro el menú, ¿eh? ¿Tú sí, qué? Sí, sí, yo me parece que vamos, me, el postre y todo me ha venido de puta madre. <laughs> pues sí, nosaltres ja me fa de boca de d'aquesta sobrasada que ens heu preparat. Pues moltes gràcies per haber vingut. A Valtros, uh, per ah, convidar molt. Gràcies a tot el col·lectiu per dur això endavant. Moltes gràcies a 1984. Dic que eh, si voleu trobar eh, més informació eh, sobre el programa eh, d'enguany, del 2015, de sobrassada de peix. Eh, podeu cercar-ho amb aquest nom al Facebook i, i dir que el programa també el trobareu o encartellat o, o, o el podreu trobar també el podreu trobar el, en, informació en, en la informació de Youthing d'aquest mes pues, si vos sembla ens podem acomiadar i abans d'acomiadar-nos, jo crec que ja que vos tenim aquí, nosaltres sabem que veniu en representació de sobrassada de peix. Per a vosaltres, a títol personal, feis altres projectes i un és en aquesta casa. Podem recordar un programa de ràdio que compartiu eh, aquí a Titoeta Ràdio, que s'emet els... De... S'emet els dijous, de 9 a 10 i mitja del vespre. I se fa dir Sintonies Fora Corda, un altre programa de punk i canya sí. que des d'aquí vos recomanam bueno, punt canya, un poc d'opinió, un poc d'informació sobre, sobre bandes. Eh, bueno, hi ha un poc de recull sobre informació de les bandes, intentant rescatar eh, bandes que igual no, sigut, no han sigut tan, tan conegudes i, pensem que, que, que valen la pena, ¿no? Que, Vamos, que, que tenéis también un pequeño baúl como en nuestro programa de 1984. Així ho podríem anomenar. Eh? pues mira, uh, per tancar la sobrassada de peix anem a escoltar Extorsión, una banda de peu... bueno, són de Barcelona, per què no dir-ho. Uh, una banda de Juan Carlos que surt dels seus estudis, Traston Studios, i, i, i que han tret un LP que se titula Odio Eterno i del qual s'ha encarregat de, tant de la portada com de la contraportada, les rosquilles i tot l'art, un de la, una de les peces clave que heu <laughs> convidat en Rafael Doc, que estirà a la segona fireta de paper de peix el dissabte 25 d'abril. Uh -huh. I, pues... i molt, molt guapa aquesta portada, eh? el disc aquest. És molt, molt guapo, sí senyor. Pues escoltam Extorsión i anem a tastar sobrassada de peix a partir de la setmana vinent. Vos quedau, escolta el baúl? Clar que sí. sí no? Vinga, pues aquí. <laughs> Extorsión desde Barcelona, explosivos este grupazo. Pues nada, también recordar que dentro de poco, eh, ya después de Sobre la sala de Page, el 9 de mayo, justamente, los que quieran ir a ver justamente el final de Sobre la sala de Page, si no os apetece estar allí, eh, aquí en el Gremi de Palma, eh, estarán justamente junto a 10 cerebros exprimidos que estarán <clears throat> compartiendo cartel con la gran banda que han vuelto a surgir, Decibelios. Seguimos, seguimos, seguimos 2015. Justamente se llama así la gira. Y vamos a escuchar una canción de, su último LP que era con, con el tiempo y una caña, que se llama la canción Viaje sin retorno, pero han vuelto ellos. Decibelios. Pues esto que, esto que estabais escuchando era Decibelios, que justamente estuvo grabado en Musitron en abril del 89. Y para que, te, para que tengas un dato más en tu conciencia, eh, <laughs> ¿a qué no sabes por quién estuvo producido este disco? Pues no, no tengo ni idea. Pues estuvo producido por Rosendo Mercado. Ah, puede ser. Pues sí, sí, no, no, es, no es que te digo porque lo <laughs> tengo aquí delante mío. Y justamente la última canción que de este disco se llama eh, refresca en paz, refresca en eh, los punteos de guitarra era de Rosendo Mercado. <laughs> Imagínate tú. Curioso. sí, igual como por ejemplo cuando Barricada sacó su primer LP, el padrino eh, mm. fue justamente Ramoncín. Ramoncín, Ramoncín. Sí, imagínate tú quién apadrinó mm. a ese grupo. Dime. Y bueno, eh, el Decibelios venen amb el guitarrista que estaba a la darrera gira. Y no, ah. y en este disco. Este disco lo grabó ya David Ocaña. Sí, y el, el seu guitarrista de toda la vida, No? el Manel, se va después a capficar dins el món de la música sufí, per lo que tenim sí. Ah, sí, sí, sí, sí, no es el guitarra que vendrá aquí. No, vendrá justamente... el último guitarra que es eh, el último decibelio que entró. Pero vamos, eh, todo, el, mundo que entra en el mundo de decibelios pertenece a decibelio. O sea, todo el mundo que ahora, por ejemplo, en esta última gira que han estado haciendo, que han colaborado con ellos, que ahora justamente además el 23 de este mes Van a sacar un, un libro autobiográfico eh, que me parece que lo, han hecho un tal Ferran y John. Eh, pues ya ellos Decibelios les han dicho que ya pertenecen a la familia de O sea que el libro se llamará Decibelios fuimos, Decibelios somos. Bé, bé, no, dir, dir que tot això ve a, a una polèmica perquè jo eh, un poc he, he viscut en aquella generació... No, ja, eh, con tots, ja, amb, bueno, amb, con tot amb, que estem més amants aquí. Sí, quasi, però quasi. de la ciutat i eh, ens coneixíem... Eh, D'allà, no?, de Barcelona. Sí, bastant directament eh, amb, amb tota aquesta moguda i tal, i bé, jo discrepo amb, amb bastantes coses. <laughs> No, ja ho crec. Que és un tema, que és un, un tema llarg que, que podríem tractar algun dia. Bueno, sí. ja, però ja bé, Ya te invitaré i, mi farem qualque col·loqui d'aquesta història de, historia de Decibelios. Perfecto encantat. Pues de Decibelios de Barcelona pasamos a otra banda también de por allí cerca de Barcelona, que son la banda Trapera y cómo no recordar su segundo LP que era Guante de Guillotina con la canción Monopatín. Ahí vamos. 1948 y en 1976, las Naciones Unidas proclamaron extensas listas de derechos humanos, pero la inmensa mayoría de la humanidad no tenía más que el derecho de ver, oír y callar. ¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de soñar? ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia, para adivinar otro mundo posible, el aire estará limpio de todo veneno que no venga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por la computadora, ni será comprada por el supermercado, ni será mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. La gente trabajará para vivir, en lugar de vivir para trabajar. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez, que cometen quienes viven en tener o por ganar, en vez de vivir por vivir nomás. Como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se niegan a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que se es una virtud y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. Nadie será considerado héroe ni tonto por hacer lo que cree justo en lugar de hacer lo que más le conviene. El mundo ya no estará en guerra contra los pobres, sino contra la pobreza, y la industria militar no tendrá más remedio que declararse en quiebra. La comida no será una mercancía ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre porque nadie morirá de indigestión, los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla. La policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas y mesas condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. Una mujer negra será presidenta de Brasil, y otra mujer negra será presidente de los Estados Unidos de América. Una mujer india gobernará Guatemala y otra Perú. En Argentina, las locas de la Plaza de Mayo serán un ejemplo de la salud mental porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa, la Santa Madre Iglesia corregirá las erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento, que se le había olvidado a Dios. Amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo. Y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados porque ellos son los que se desesperaron de tanto esperar y los que se perdieron de tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de justicia y voluntad de belleza, hayan nacido donde hayan nacido y hayan vivido cuando hayan vivido, sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa o del tiempo. La perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses, pero en este mundo chambón y jodido, cada noche será vivida como si fuera la última y cada día como si fuera el primero. Eduardo Galeano, patas arriba, derecho a delirio, va por tú. de Capaces con el disco Amplified, que bueno, este ya es antiguo y era para recordar que de Capaces están justamente de gira presentando su tercer pedazo de LP, que seguramente será tan bueno como todos los que han sacado. Eh, vamos a hacer un poco de agenda así rapidita. Eh, el día <coughs> el día 16 de mayo eh, está el Warper el Warper Tour con Frankie Warning, Acme Copyright de Berlon, de Little Kiss y esto será en esa posesión el día 16 de mayo, como ya he dicho, del 2015. Y por cierto, nos entra otra comunicación que nos informa de que la nit del 15 al 16 de maig, divendres, a Factoria de So y haurà un concert eh, en beneficio del fanzine norteamericano Maximum Rock and Roll. Exactamente. Eh, estarán justamente las bandas... Eh, las bandas... Eh, Wasted, Rayo Catch, De Cráneo y, como no, Fracaso Absoluto. Esto será eh, lo que tú has dicho, de la madrugada del 15 al 16. I recordeu que a final de maig també ens, ens recorden que venen des de Madrid Perres Salvajes, Bajes, dues nits, nit, una factoria de so i una altra a possessió, llavors seguirem informant. I també ens comuniquen des de Riu Niu de Rates que el dia 2 de maig, coincidint precisament amb la sobrassada de peix, però ens diuen que no ens preocupem, que tot és compatible. Doncs eh, a partir de les 12 començarà a Palma eh, un concert amb la banda nord-americana Down of Humans que venen a Mallorca juntament amb precisament eh, una bèstia incontrolable la banda sí, sí, que, va, sí. que va endur els companys de Sobrassada de Peix l'any passat. I Orde Mundial. Orde Mundial i Desenterrades, I que desenterrades. prometen que tindran el seu casset. Vamos a ver si es verdad y a ver si las podemos invitar para hacer aquí el programa de radio, como que ya lo tenemos ahí ya dicho de hace unos cuantos meses. Pues fins aquí un poc la llegenda. Bueno, esperen, s'entra un darrer burofax pel 15 de maig uh, i és que haurà un concert amb algunes bandes a Bonn. Uh, crec que serà a Factoria de So. Uh, ens estan entrant, estan escribiendo a ver, eh, pone escribiendo el dia 15 de maig un concert a Factoria de So, tu pots llegir, Bernat, lo que posa. Uh, no. No? Això... Ara ho diuen. Sí, Fracàs sí, sí. absolut a uh, Factoria de So. Ah, vale. I ens, espera, ens han enviat una cançó de lo que serà el seu disco compartit amb Byron Merda, o sigui que ens podem acomiadar amb fracàs absolut i la cançó que se titula Campanya electoral pues sí, encetem la campanya electoral i ens acomiadam del 1984, gràcies per estar a l'altre costat, gràcies a la sobressada de peix, en en Nur, en en Bernat, en en Raül, en en Larry i especialment també en en Jota. Fins la setmana vinent. Bueno, nos vemos d'aquí a dos setmanes. Salut, campanya electoral cada dia a casa teva.